Ook die seens van Aaron het hulle afdelings gehad. Die seens van Aaron was Nadab en Abi, Eleazar en Itamar. Maar Nadab en Abi het in teenwoordigheid van hulle vader gesterwe, en hulle het geen seens gehad nie, zodat Eleazar en Itamar die priesterambt bedien het. En David saam met Sadok, uit die seens van Eleazar, en Ahimelech, uit die seens van Itamar, het hulle volgens hulle amp en hulle diens ingedeeld. Maar toe het blijkt dat die seens van Eleazar taalrijker was aangezien soofde as die seens van die Tamar, het hulle die so ingedeel, vir die seens van Eleazar 16 familiehoofde en vir die seens van die Tamar volgens hulle families 8. En hulle het al dier die lot verdeel, die een zowel als die ander, want daar was heilige voorste en voorste van God uit die seens van Eleazar en onder die seens van die Tamar. In Semaja, die seen van Nehaniel, die schrijver, uit die leviete, het hulle opgeskrywe in teenwoordigheid van die koning en die vorste en die priester Sadok en Ahimelech, die sien van Apotar, en die familiehoofde van die priesters en van die leviete, een familie is uitgeloot vir Eleazar, en telkens weer vir Itamar. In die eerste lot het uitgekom vir Jojareb, die tweede vir Jedaja, die derde vir Harem, die vierde vir Seorim, die vijfde vir Malkia, die zesde vir Miljamin, die zevende voor Hakos, die achtste voor Abia, die negende voor Jeshia, die tiende voor Seano, die elfde voor Eliasip, die twaalfde voor Jakim, die dertiende voor Hippa, die veertiende voor Jesibab, die vijftiende voor Bilga, die zestiende voor Immer, die zeventiende voor Jezer, die achtende voor Hapesis, die negentiende voor Pietogno, die twintigste voor Ezechiel, die eenentwintigste voor Jachin, die tweeëntwintigste voor Gamel, die 23ste vir Delaja, die 24ste vir Malcha. Dit was hulle ambtsorde vir al diens, om in die huis van die Heere te gaan volgens die verordening dier hul vader Aaron aan hulle, soos die Heere, die God van Israël, om beveel het. Wat die oorige seens van Levi betref, van die seens van Amram, Spal, van die seens van Spal, Jigdeja. Wat Rahabla betref, van die seens van Rahabla, Jesea, die hoofd van die Jesharite, Selomot, van die Seens van Selomot, ja. In die Seens van Hebron, Jerea, die eerste, Amoria, die tweede, Jaasheel, die derde, Jekamiam, die vierde. Die Seens van Isiel, Mecha, van die Seens van Mecha, Samir. Die broer van Mecha was Jesia, van die Seens van Jesia, Zocharia. Die Seens van Merari was Machli en Misi, die seens van sy seen Jaosia. Die seens van Merari deur sy seen Jaosia was Swam en Sakir en Hebri. Van Magli, Jelle Osar, die het geen seens gehad nie. Wat Kis betref, die seens van Kis was Jeraagmeel, en die seens van Missie was Magli en Eder en Jerimot. Dit was de seens van die Levite volgens hulle families, en hulle het ook die lot gewerkt net soos hulle broers, die seens van Aaron, in teenwoordigheid van koning David in Sadok en Aamelech in die familiehoofde van die priesters en van die leviete, die familiehoof net soos sy jonger broer,